17 skirsnis Vokiečių ordino vadovai neapsiriko, laikydami kompromisus su Lietuva jos politikos suskaldymo priemonę ir trakų kunigaikštijos įskyrimu iš bendrojo Lietuvos gynybos fronto. Ryškiančios kestučiui priešiškos Vilniaus dvaro tendencijos įgavo pagreitį. Jau sudarant trakų sutartį, ordino atstovai dar nuvyko į Vilnių, kur buvo slaptai tariamasi. 1380 m. vasario 27 dieną Jogaila vienas sudarė trumpas paliaubas iki sėkminių su Livonijos ordinu, išjungdamas iš jų trakų kunigaikštyje ir žemaityje. Šią sutartį dar buvo galima pateisinti Polotsko kunigaikštijos padėtimi. Kunigaikštė buvo įtraukta į taiko zoną, o ją reikėjo atskirti nuo Livonijos įtakos, veikiant joje skirgailai prieš Andrių. Tačiau tų pačių 1380 metų gegužės 31 dieną buvo sudaryta Dovydiškių sutartis, jau akivaizdžiai tapusi Jogailus ir Vokiečių ordino samokslu prieš kestutį. Tai buvo slaptos paliaubos visiškai išskiriančios trakų kunigaikštyje. Buvo numatyti ir susitarimo nuslėpimo atvejai. Sutartis neturėjo nutrūkti, Jeigu jo gaila būtų priverstas padėti kestučių ar kryžiuočiai, netyčia užkabintų jo gailos valdas. Sudarant dovydiškių sutartį, susitikimą pridengi medžioklį, dalyvavo ir kestučio antrosios žmonos birutės vyriausiasis sūnus Vytautas, nuo pat vaikystės artimai draugavęs su jo gaila. Abiejų pusbrolių tėvai tuo tikėjusi pratesti savo sutarimą. Jo pakvietimas turėjo pašalinti galinčius kilti kestučio įtarimus paties Vytauto pozicija nėra aiški. Vargu ar 31 metų žmogus vėliau pasirodęs kaip nepaprastai nuovokus politikas nesuprato, kad jo gailas slaptai nuo kestučio tarėsi su vokiečių ordinu. Tačiau netrukus po to sekė įvykiai neleidžia Vytauto vadinti ir susimokeliu prieš tėvą. Jis veikiausiai žinojo darybų esmę, bet vengė atviro konflikto su stipresniu jo gailą, tikėdamasis išlaviruoti ir galbūt išvengti galutinės kolizijos. Šiaip ar taip dovydiškių sutartis buvo išdavystė, kurios kaina jo gailas siekė gauti laisvas rankas kovai prieš Maskvą, kur vėlgi reiškėsi išdavikai Andrius ir Demetrijus, Gediminaičių dinastinė krizė įgavo visuotinį mastą. Dovydiškių sutarties suteiktos atvankos jo gailą neišnaudoju. Po trijų mėnesių jo deramai neparemtas Mamajus buvo sumuštas Kulikovo laukuose. Tuo tarpu palikta viena kestutį smarkiai puolė vokiečių ardinas – 1381 m. vasario mėnesį kryžiuočiai žygiuodami trakų kryptimi sugrovė naujapilį. Birželio mėnesį jie nusiaubė Žemaitiją iki medininkų žemės simtinai. Vykstant šioms kovoms, Osterodės komtūras Günteris Hohensteinas pranešė kestučiui apie slaptus jo gailo susidarimus su kryžiuočiais. Günteris Hohensteinas buvo kestučio dukters Danutės, krikščioniškas vardas Ona – ištekėjusios už Mozūrijos kunigaikščio Jonušo krikšto tėvas, todėl jo pranešimas galėjo atrodyti kaip asmeninė paslauga. Tačiau akivaizdus ir paties ordino noras sukelti kuo aštresnį galingiausių Lietuvos kunigaikščių tarpusavio konfliktą. Trakų dvaras gavę šią žinę nebuvo vieningas. Pasipiktinusiam kestučiui, Vytautas siūlė nepradėti atviros kovos prieš jo gailą. Kestutis šiai kovai vis dėlto ryžusi – 1381 metų spalio lakryčio sandūroje surinkęs kariuomenę, jis įžygiavo į Prūsiją, bet jos nepasiekęs staigiai pasuko į Vilnių. Vytautas tėvo sumanimų neišdavė, tačiau jam ir nepritarė, išvykdamas į Drohičiną ir Gardiną. Kaip ir 1345 metais, puikus taktikas Kestutis užklupo didįjį kunigaikštį visiškai nepasirengusį kovai. Vilnius buvo paimtas – Jo gaila ir jo artimieji pateko į kestučių rankas. Archyve buvo rastos slaptosios sutartys ir iškviesta iš Gardino Vytautą tėvas prirėmė prie sienus. Su laimėjusiu kestučiu nebebuvo prasmės ginčytis ir Vytautas liuvėsi laviravęs. Galbūt ir jo įtaka lėmė lengvą kestučio nuosprendį jo gailai. Jo gailą turėjo raštiškai pripažinti kestutį didžiuoju kunigaikščiu. Kestutis jį paleido ir atidavė tėvoninės kreivos bei Vitepsko žemės. Švelniai elgtis su jo gaila reikėjo ir skaitanti su jo brauliais valdančiais didžiausią valstybės žemių dalį. Čia kestutis veikė lankščiai. Į Polocką ir jį apgulusią skirgailos kariuomenę nusiųsti pasiuntiniai pranešė, kad apgultis nutraukiama. Abipusiais pakluso kestučiui, o skirgaila turėjo bėgti į Livoniją. Tuo buvo palenktas Andrius, netrukus atsiradęs Polacke ir pripažinęs Kestučio viršenybę. Pripažino Kestutį ir kiti pirmosios Algirdo žmonos sūnus, nejautė dideliais meilės jo gailai. Padarius nesminių nuolaidų buvo rastas kompromisas ir su Maskva. Kestutis su jie susitarė dėl sienų, nepretenduodamas į hegemoniją Smolenskų ir Okos aukštupio kunigaikštijoms. Visu tuo buvo įtvirtinta politinė trakų dvaro programa, ekspansijos į rytus sustabdymas ir visų jėgų nukreipimas į vakarų frontą. Gavęs rytuose laisvas rankas, Kestutis nedelsdamas tuo pasinaudoju. 1382 metų sausio mėnesiais nusiaubė Vėluvos, Teplevos, Fridlando, Altenburgo apylinkės, pasiekdamas Priegliaus ir Alnos krantus nedidelį kryžiuočių kontrpuolimą vasario mėnesį į punios ir alitaus apylinkės atmušė Vytautas. Balandžio mėnesį kestutis sunaikino Jurbarko priešpilį. Tai veikiausiai buvo preventyvus puolimas, sutrukdęs kryžiuočiams įsiveršti į Nemuno žemupio ar jam gretimą žemaitijos rytis. Jurbarke buvo užklupti ordino maršalas ir trys komtūrai. Šie pirmieji keturi 1382 metų mėnesiai stebina nepaprastai tikslingais ir suderintais lietuvių karų veiksmais, faktiškai paralyžiavusiais kryžiuočių puolimus. Jie rodė, kad sukoncentravus prieš Vokiečių ordiną didžiosios Lietuvos kunigaikštijos karinį potencialą ir vadovaujant tokiam karvedžiui kaip Kestutis, buvo galima labai efektyviai gintis. Tačiau Gediminaičių monarchija vystėsi atvirkščia kryptimi. Nustumti, bet nepašalinti Algirdo antrosios žmonos sūnus – jautė savo jėgą ir netruko ją pasinaudoti. Veiksmų planui pasitarnavo jų plati valdoma teritorija. Severų Naugardo kunigaikštis Kaributas, stačiatikiškai pakrikštytas Demetrijumi, 1382 m. gegužės mėnesį sukilo pirmas. Kestučiai rankas pateko samokslą koordinavęs vaidila ir buvo pakartas, bet samokslas jau plėtojusi. Kestutis nesiryžo apnuoginti kryžiuočių fronte esančių pilių ir su nedidelė kariuomeniai skubėjo prieš maištininką. Tai buvo klaida. Kaributas, atitrūkusį nuo komunikacijų didį kunigaikštį, sumuši. Šis Kestučio pralaimėjimas sinchronizavosi su jo gailos ir jį palaikančių Vilniaus miestiečių veiksmais. Vilniečiams vadovavo vokiečių bendruomenės seniūnas Hanulas. Pasinaudojus neatsargių Vytauto išvykimu, nedidelė kestučio karių įgula buvo išžudyta. Birželio 12 dieną į Vilnių iš Vitepsko atvyko jo gailą. Algirdaičių perversmas pavyko. Surinkęs kažkiek karių ir po kelių dienų bandęs Vilnių atsimti Vytautas, buvo sumuštas sutraukusio čia jau didesnės jėgas jo gailus. Tuo tarpu birželio pabaigoje į Lietuvą įsiveržė Vokiečių ordino kariuomenė vadovaujama maršalo Konrado Hatensteinu kryžiuočiai birželio 30 dieną sunaikino Eigulių pilį prie Kauno ir traukė į krašto gilumą. Vytautas dar silpnai orientavosi plataus masto operacijose. Patyręs nuostolių, nespėjęs surinkti visų esančių trakų kunigaištėjoje karių, jo gailai ir skirgailai nuo Vilniaus ir ordino kariuomeniai nuo Kauno artėjant prie trakų, jis buvo priverstas trauktis į Gardiną. Per skirgailą – Jogaila galėjo susisiekti su Livonijos ordinu, bet vargu ar jis spėjo užmėgsti ryšius su vyriausiai Vokiečių ordino vadovybė Prūsijoje, todėl jo ir ordino kariuomenė pradžioje nesuėjo į vieną vietą. Tik Liepo 6 dieną Bražuolės pilyje greta Trakų jis ir ordino atstovai sudarė trumpas paliaubas iki rugsėjo 8 dienos, kuriomis kryžiuočiai dar papildomai įsipareigojo nesusidėti su kestučiu. Pastaroji sąlyga rodo, kad vokiečių ordino vadovai – nesaistydami savęs ankstesniais susitarimais, laikė žaidimą pradėtą iš naujo ir galėjo savo paslaugas pasiūlyti bet kuriai suskilusios Lietuvos pusiai. Liepos 18 dieną Jogailos ir Ardino kariuomeniais apsiautė trakus. Pilies įgulą sudarė elitiniai trakų kunigaikštijos kariai, griežtai atmetė reikalavimą pasiduoti. Tačiau įgula buvo nedidelė ir matė savo nelinksmą perspektyvą. Puolėjai šiomis aplinkybėmis puikiai pasinaudojo, kaitaliodami grasinimus ir pasiūlymus bei skirdami apsigalvojimo terminus. Įsiderėjusi laisvą išėjimą Liepos 20 dieną įgula paliko pilį, kurią jo gaila atidavė skirgailai, tuo paskirdamas naują trakų kunigaikštį. Vytautas neturėjo nei jėgų, nei noro sutrukdyti trakų apgulimą. Trakams skritus ordino kariuomenė grįžo į Prūsiją. Kestutis susitiko su Vytautu Gardinė. Abu jie galėjo remtis tik jiems išlikusią rusiškąją trakų kunigaikštijos dalimi. Ir šioje padėtyje tėvo patyrimas bei energija ieškojo išeities. Įsiuntęs birutę į brastą ir jai pridengti palikęs Vytautą Gardinę, Kestutis sugebėjo prasibrauti į Žemaitiją. Sušaukti į medininkus žemių vyresniai turėjo nuspręsti, kaip jie elgsis jo gailos perversmo ir kryžiuočių intervencijos akivaizdoje. Žemaičiai pirmiausia paisė savo autonomijos interesų, tad neskubėjo kištis į dinastų kovą dėl sostų. Tačiau valdovų krikšto bandymai, o ypač jo gailos santarvė su kryžiuočiais, vertė juos apsispręsti. Į Vilnių buvo nusiųsti pasiuntiniai paklausti jo gailos, ar jis nesirengia krikštytis. Iš to galima spręsti, kad tokį klausimą gavo ir Kestutis, kuris be abejo turėjo jį atsakyti neigiamai, ko kaip tik nepadarė jo gailą. Tai lėmė žemaičių apsisprendimą ir surinkta kariuomenė buvo pavesta Kestučiui. Tuo tarpu Mozūrijos kunigaikštis Jonušas, pasinaudojęs Lietuvos vidaus karu, užėmė Drohičiną ir Melniką, nusiaubė Suražo Bielsko Kameneco apylinkės, bet buvo atmuštas nuo brastos, kur glaudė Sibirutį. Vytautas į tai neregavo. Jis dabar jau ryštingai siekia ištaisyti savo klaidas ir skubėjau padėti tėvui. Rūpiučio trečią dieną Kestutis ir Vytautas atžygiavo prie trakų. Prie jų prisijungė ir iš Voluinės atvykęs Liubartas. Žemaičių pasiuntinių atvykimas padėjo jogailai numatyti Kestučio veiksmus. Jis ne tik nukreipė savo kariuomenę prie trakų, bet sulaukė ir talkininkų Livonijos ordino magistro Vilhelmo Frimelsheimo pakeliu nusiaubusio žemaičių žemės. Ties užgrobtąją kestučio rezidenciją abi kariuomenės įsidėstė lemiamam mūšiui. Jungtiniais jo gailos ir livoniečių jėgos buvo daug pranašesnės, o netrukus dar pasirodė ir Prūsijos kryžiuočiai, vedami vyriausiojo maršalu. Tad galima suprasti, kokia buvo netaip jau noriai įsikišusių į valdovų ginčą žemaičių savijautą. Visą tai nebuvo paslaptis nei jo gailai, nei pačiam kestučiui. Į Kestučio stovyklą atvyko psichologinio žongliravimo meistras Skirgaila. Kaip ir prieš dvi savaitės, krentant trakams, jis sugebėjo darybas nukreipti laipsniškų susitarimų kryptimi. Pirmiausia, Skirgaila kreipėsi ne į Kestutį, bet į Vytautą, prašydamas tarpininkauti. Skirgailai laidavus, Vytautą prieimė jo gailą ir pasiūlė gražinti status quo iki 1381 metų lapkričių. Jogailai laidavų saugumą, tapę svarbę akimirkos figūrą, Vytautas draugė su Skirgaila nuvyko pas Kestutį. Atnaujintų Vytauto ryšių su Jogaila, Jogailos garantijų, išaugusios kryžiuočių kariuomenės ir žemaičių nuotaikų akivaizdoje, Kestučiai tako pasirinkti šią susitarimo vilties Jogailos stovykloje alternatyvą, kadangi mūšio alternatyva pergalės tikrai nežadėjo. To Jogailai ir tereikėjo – Atvykę pas jį Kestutis ir Vytautas buvo suimti, o abiem kariuomenėms buvo paskelbta, kad kunigaišiai važiuoja į Vilnių toliau tartis. Svarbu ne tai, ir žemaičiai šią žinę rimtai patikėjo, kiek tai, kad jie gavo dingsti grįžti namo, kurią tuoj pat pasinaudojo. Paliko Lietuvą ir savo darbą padariusi kryžiuočių kariuomenė. Trakų dvaro nebeliko, jo gailos pergalė buvo visiška. Įskyrus dėdės populiarumą, Jogailai nereikėjo su nieku skaitytis dėl kestučių ir jo artimųjų likimų. Jau čia triumfuojantis Algirdaitis pademonstravo jį vėliau išgarsinus į meistrišką delsimą ir sugebėjimą likti šešėlyje, tvarkant slidžius reikalus. Skirgaila nuvežė kestutį į kreivaus spirį, kur po kelių dienų jo gailaus tarnai, daugiausia rusai, jį pasmaugė. Oficialiai buvo skelbiama, kad grįžęs Skirgaila kestutį rado nusižudžiusį. Iš kreivos garsiojo karžygio palaikai buvo atvežti į Vilnių ir iškilmingai sudeginti. Jogaila deramai pagerbė savo dėdę ir liko tarsi nuo šalyje, tačiau tai nesutrūkdė jam susidurūti su patekusiais į jų rankas kestučio artimaisiais. Birutė buvo prigirdyta, o jos dėdė Vidmantas ir pusbrolis Butrimas nukankinti. Buvo patenkintas valdovo sesers Marijos kraujo kerštas už pakartą į vaidilą ir atsikratyta bijomos kestučių našlės. Su jaunystės draugu Vytautu demonstratyviai pratesiant lemtingose trakų darybose jo išpūstą vaidmenį, buvo pasielgta švelniai, kuriam laiko atidėjus jo nužudimą, su kunigaikštiškais patogumais jis buvo saugomas toje pačioje kreivaus pilyje. Vytauto žmona, vėliau įgyjusi krikščionišką Onos vardą, buvo palikta laisva ir jai leista lankyti vyrą. Šis parodomasis mostas protingai ir valingai moteriai leido pergudrauti savimi pasitikinčius nugalėtojus. Sužinojusi apie rengiamą susidorojimą su jos vyru, liepė vienai savo tarnaitei pasilikti Vytauto kambaryje vietoje moters drabužiais persirengusio kunigaikščio, kuris tokiu būdu galėjo pabėgti iš pilies šaltiniuose išlikusiame Vytauto inspiruotame pasakojime nerandama reikalo užsiminti apie jį išgelbėjusios tarnaitės likimą, tačiau be abejo buvo nukankinta. Žiauri 14 amžiaus gyvenimo tikrovė neleido jai pasirinkti. Atsisakius vykdyti įsakymą, tą patį su ja būtų padariusi jos ponė. O Lietuvos istorija šios vargšės moters poelgis labai reikšmingas. Ji išgelbėjo ypatingų gabumų asmenybę, daug kuo nulėmusią tolesnių įvykių raidą. 1382 metų rudenį šitą asmenybę viską dar turėjo pradėti nuo nulio. Vytautas iš Krėvaus pabėgo į Mozūriją, tačiau savo svainių Jonušui bienčiam jo gailus jis buvo nepageidautinas. Kestučio sūnui neliko nieko kito – kaip ieškoti prieglopščio vokiečių ordino žemėse. Pačioje 1382 metų pabaigoje jis tai ir padarė. Didysis magistras Cölneris Ratensteinas, pakeitęs neseniai mirusį Vinriką Kniprodę, prieėmė Vytautą ir Mozūrijoje apsikrikščiusi Konrado vardu jo brolį Tautvilą. Bet jų neprotegavo, nenorėdamas gadinti santykių su jo gaila. Vytautas net nebuvo apkrikštytas. Tačiau kryžiuočiai suprato, kad populiaraus kestučio sūnus jiems dar gali praversti. Net ordino kronikininkai užrašė pasakojimą apie prasivėrusią žemę, prarijusią laužą su kestučio pelenais. 1382 m. rudenį Jogaila atsiskaitė su padėjusiu jam atgauti saustą vokiečių ordinu. Spalio 31 dieną Dubyso sutartimi Jogaila įsipareigojo pasikrikštyti, užleido ordinui žemaityje iki Dubysos upės – ir žadėjo ordiną remti, palaikyti su juo taiką ir nekariauti be jo sutikimų. Dubyso sutartis buvo nebejautinas Vokiečių ordino laimėjimas ir didžiausios Lietuvos kunigaištijos suvereniteto suvaržymas. Tačiau buvo ir kita jos pusė. Ordinas pripažino Lietuvos valdovo teisę pačiam apsikrikštyti ir tai buvo jau Lietuvos laimėjimas. Norėjo to kryžiuočiai ar ne, bet padėdami pašalinti kestutaičius – Jie padėjo jaunesniesiems algirdaičiams užvaldyti visą didžiojo kunigaikščio domeną ir tuo sugražino 1345 metų situaciją, kai Lietuvos valdžia sukoncentravo stipriai sucementuotą dinastinį grupį. Negana to, Jogaila pašalinęs kestutį ėmėsi būtent jo, o ne savo pradiniais politikus. Dėl Tohtamišo suduoto Maskvai smūgio įgyjęs ramų užnugarį rytuose – jis nesirengė laikytis dubyso sutarties. Neužleido žemaitijus, delsė krikštytis, atsėmė iš mozūrų Drohečiną bei Melniką ir vengė susitikti su didžiuoju magistru. Galutinis susitikimas numatytas 1383 m. Liepos 19 dieną Nemuno saloje ties Dubyso žiotimis, sužlugo dėl abiejų pusių nepasitikėjimo ir vengimo pirmiems pasirodyti. Tai reiškia ne ką kitą, kaip santykių nutraukimą ir karą. Ordinas jį paskelbė 1382 metais Liepos 30 dieną. Į sceną buvo išleistas Vytautas. Jau 1383 metų pabaigoje jis ėmėsi palengti vokiečių ordinui žemaičius. Kryžiuočiai jį rėmė, siūsdami žemaičių vyresniesiems dovanas. Žemaičių bajoraitės, birutės, sūnus – susilaukė jos gentainių pripažinimų. Tai dar nereiškia, kad jie visiškai pripažino kryžiuočių valdžią. Bet tai buvo akivaizdus didžiojo kunigaikščio Jogailos ir naujojo trakų kunigaikščio Skirgailos valdžiaus nepripažinimas. 1383 m. rugsėjo 11 dieną į trakų kunigaikštyje įžengė Cölnerio Ratenšteino vadovaujama didelio ordino kariuomeniai. Prie jos prisidėjo Vytautas su 3000 žemaičių. Apsupti trakai greitai kapituliavo, nemaža lietuvių perėjo į Vytauto pusę. Trakose kryžiuočiai paliko savo įgulą ir Vytauto lydimi patraukė į Vilnių. Miestas buvo apnaikintas, bet pilys puolimą atlaikė, todėl rugsėjo 22 dieną kryžiuočiai pasuko atgal į Prūsiją. Visa šio ordino operacija kartojo 1382 metų vasaros scenarijų, tik lietuvių veikėjų jo vaidmenis atliko susikeitę – Šį kartą Lietuvos valstybės interesus gynė jau Algirdaičiai, o Kestutaičiams teko išdavikų vaidmuo. Tačiau rezultatas buvo atvirkščias, Lietuva apsigynė. Negana to rugsėjo 25 dieną Jogailos ir Skirgailos kariuomenė apgulė trakus. Prie Vilniaus patirti nuostoliai kryžiočius išsekino ir trakų įgulą negavusi paramos, lapkričio trečią dieną įsiderėjusi teisę laisvai pasitraukti, pirį paliko. Jau tuo metu atsiskaidė priverstų tarnauti ordinui Vytauto neįlinis politiko talentas. Dar prie Vilniaus kai kurie jo prišnekinti žemaičių žemių atstovai davė kryžiuočiams savo įkaitus. 1383 metų spalio 21 dieną Vytautas buvo pakreikštytas, gavo Vygando vardą. Ordinas jam pavedė naujojo Marienburgo pilį prie Nemuno žemiau Dubyso žiočių – Čia susirinko Vytauto šalininkai. Benkščiau su juo buvusių tautvilo ir onos atvyko jauniausias brolis Zigmantas, onos brolis Sudimantas, onos sesers vyras Elšinų kunigaikštis Jonas Algimantaitis. 1384 metų sausio pabaigoje Vokiečių ordino vadovybė apibrėžė Vytauto statusą, sudarydama su juo raštišką sutartį. Didysis magistras pripažino jį teisėtų trakų kunigaikščių ir pažadėjo padėti atgauti tėviškę. Vytautas pripažino ordino viršenybę, perleido jam Žemaitiją ir Kauno sritį. 1384 metų vasario pradžioje kai kurio žemaičių žemės, tarp jų ir medininkai, pripažino vokiečių ordino valdžią. Kryžiuočiai 1384 metų gegužės birželių mėnesiais Kauno rajone pastatė naujojo Marianverderio pilį ir taip pat ją pavedė valdyti Vytautui. 1384 metų birželio 14 dieną buvo patvirtinta ordino ir Vytauto sausio sutartis, numatant pastarojo įpėdinių klausimą pasirūpinant Vytauto dukters ir brolių paveldėjimu, be jo valdų atitekimo ordinui palikuonims išnykus. Tuo pačiu metu kryžiuočių ir Vytauto jėgos atliko reidą iki ukmergiais. Tiek vokiečių ordinas, tiek jo gaila įsitikino, kad Vytautas tai nebutautas. Jis puikiai naudojosi trakų kunigaikštėjus ir žemaičių ryšiai su kestutaičiais bei algirdaičių svetimumu šiems kraštams kiek įmanydama teisiškai suvaržiusi Vytautą, Ordino vadovybė nesuprato, kad jis labiau veikia savo, o ne jos naudai. Tačiau tai labai gerai suvokė jo gailą. Nuo 1384 metų pavasarių slapti jo pasiuntiniai pradėjo darybą su pafrontėje esančiu Vytautu. Kadangi trakus valdė Skirgailą, Jogaila pažadėjo Vytautui iš pradžių gražinti dalį tėvūnijos, o Skirgailai atgavus Polocką atiduoti ir pačius trakus. Tokiomis sąlygomis buvo susitarta jogailai dar pažadėjus pridėti Vytautui žemių voluinėje. Liepos mėnesį Vytautas iš naujojo Marienburgo patraukė į Jurbarką. Išviliojęs vadovus, jis sunaikino, sugrįžę sugriovė naująjį Marienburgą ir perėjo į Lietuvą. Rugsėjo pabaigoje Jogaila ir Vytautas apgulė naująjį Marienverderį, o lapkričio šeštą dieną jį paėmė ir sunaikino. Ratas susidarė. 1384 metų pabaigoje – Vokiečių ordinas buvo atblokštas į 1379 ar ne 1377 metų pozicijas. Visos iš Gediminaičių išpešto sutartys liko tik pergamentos keutėmis. Per šiuos penkerius ar septynerius metus išryškėjo ir techninis lietuvių karybos patobulėjimas. Dar 1382 metais Kestutis puolė Jurbarką bombardomis – o naujojo Marienverderio operacija buvo įvykdyta ne tik jomis, bet ir nutiesus tiltą bei tvirtinus apgulties prieigas.